Gott lob, es geht uns wohl. Gott ist noch unsere Zuversicht, sein Schutz, sein Trost und Licht beschirmt die Stadt und die Paläste. Sein Flügel hält die Mauern feste. Er lässt uns aller Orten segnen, der Treue. die den Frieden küsst, muss für und für Gerechtigkeit begegnen. Wo ist ein solches Volk wie wir, dem Gott so nah und gnädig ist?